บุ๊กทูหกสิบเก้านีทสต้องการ อยาก have brug for ville ดิฉันต้องการเตียง jeg har brug for en seng ดิฉันอยากนอน Jeg vil sove ที่นี่มีเตียงไหม Er der en seng her ดิฉันต้องการโคมไฟ Jeg har brug for en lampe ดิฉันอยากอ่านหนังสือ Jeg vil læse ที่นี่มีโคมไฟไหม Er der en lampe her? ดิฉันต้องการโทรศัพท์ Jeg har brug for en telefon. ดิฉันอยากโทรศัพท์ Jeg vil ringe. ที่นี่มีโทรศัพท์ไหม Er der en telefon her? ดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูป Jeg har brug for et kamera. ดิฉันอยากถ่ายรูป Jeg vil fotografere ที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหม Er der et kamera her ดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์ Jeg har brug for en computer ดิฉันอยากส่งอีเมล Jeg vil sende en e-mail ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหม Er der en computer her? ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่น Jeg har brug for en kuglepen. ดิฉันอยากเขียนอะไรหน่อย Jeg vil skrive noget. ที่นี่มีกระดาษและปากกาไหม Er der et stykke papir og en kuglepen her?